بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el misericordioso Alabado sea Alá quien creó los cielos y la tierra y estableció las tinieblas y la luz y sin embargo quienes rechazan la verdad equiparan a Alá con otros y los adoran هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون Él es quien los creó a partir del barro y les ha decretado un plazo de tiempo para vivir y otro plazo que solo él conoce para la resurrección. Y sin embargo, dudan sobre ella. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون Y él es Alá, el único que merece la adoración en los cielos y en la tierra. Él sabe lo que ocultan en su interior y lo que manifiestan, así como las obras buenas y malas que hacen. وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين Y cada vez que reciban una prueba o una ley de su Señor, quienes niegan la verdad se alejan de ella rechazándola. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون Y ciertamente negaron la verdad, el Corán, cuando les llegó a manos de Muhammad y se burlaron. Más pronto recibirán noticias de aquello sobre lo que se burlaban. Sabrán que era la verdad y serán juzgados por negarla. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ¿Acaso no ven cuando viajan cuántas comunidades anteriores a ellos destruimos y reflexionan sobre ello a pesar de que les concedimos en la tierra más poder que a ustedes que niegan a Muhammad y hacíamos descender frecuentemente sobre ellas lluvia en abundancia e hicimos que los ríos y manantiales fluyesen por sus tierras no obstante las destruimos por sus pecados por negar a sus profetas e hicimos que las sucedieran otras comunidades ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين Y si hubiésemos hecho descender sobre ti Oh Muhammad, un libro escrito en un pergamino que pudieran tocar con sus propias manos y cuyo descenso hubiesen podido presenciar quienes rechazan la verdad habrían dicho esto no es sino pura brujería وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون Y dicen burlándose ¿Por qué no ha sido enviado un ángel con Muhammad? Si hubiésemos enviado a ellos un ángel, habrían sido destruidos sin demora alguna, sin tiempo para arrepentirse, porque no habrían creído. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون Y si les hubiésemos enviado un ángel, le habríamos dado apariencia humana para que pudieran hablar con él y beneficiarse de sus enseñanzas. Y habríamos causado en ellos dudas acerca de si era realmente un mensajero de Allah, del mismo modo que dudan acerca de Muhammad. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون Y los mensajeros que te precedieron, oh Muhammad, también fueron objeto de burlas. Y quienes se mofaban recibieron el castigo sobre el que ellos mismos se burlaban y el cual negaban. قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين Diles, oh Muhammad, viajen por la tierra y reflexionen sobre el final que tuvieron quienes negaban la verdad. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون Pregunta a los idólatras, oh Muhammad, ¿a quién pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra? Di, pertenece a Allah. Allah se ha prescrito a sí mismo la misericordia. Ciertamente, los reunirá a todos el día de la resurrección, sobre el cual no hay duda. Quienes hayan adorado a otros fuera de Allah habrán causado su propia perdición, pues no habrán creído en la unicidad de Allah, ni en su promesa, ni en su castigo, ni en el profeta Muhammad. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم A él pertenece cuanto habita o reposa en la noche y en el día. Y él es el oyente, el omnisciente. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين Diles, oh Muhammad, ¿cómo puedo tomar por protector a otro que no sea Alá cuando él ha creado los cielos y la tierra y provee de alimento mientras que no es alimentado? من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين Quien ese día se libre del castigo habrá recibido la misericordia de Allah y ese será el triunfo evidente. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير Si Allah hace que te sobrevenga una adversidad, nadie, salvo Él, podrá librarte de ella. Y si hace que te suceda algo bueno, nadie podrá impedirlo, pues él es todopoderoso. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير Y él es el dominador supremo sobre sus siervos. Y él es el sabio y quien está informado de todas las cosas. قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما Pregunta a tu gente, oh Muhammad, ¿qué testimonio es el de más valor? Respóndeles: El de Alá. Allah es testigo entre ustedes y yo. Y este Corán me ha sido revelado para advertirles mediante él a ustedes y a quienes les llegue su mensaje. ¿Acaso pueden dar fe de que hay otras divinidades fuera de Alá? Diles: Yo no doy fe de ello. Diles: Él es, en verdad, un Dios único, y yo no soy responsable de lo que ustedes adoran fuera de él. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Aquellos a quienes concedimos las escrituras, judíos y cristianos, reconocen al profeta Muhammad por las descripciones que de él encuentran en sus escrituras, del mismo modo que reconocen a sus propios hijos. Mas siguen sus pasiones y han causado su propia perdición al no creer en él ni en el Corán. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah al decir que comparte su dominio con otros o que tiene un hijo y niega sus pruebas acerca de la autenticidad de sus mensajeros? Ciertamente, los injustos que inventan mentiras contra Allah no triunfarán ni en esta vida ni en la otra. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Y el día en que los reunamos a todos, el día de la resurrección, diremos a quienes adoraban a otros fuera de Allah ¿Dónde están los otros a quienes adoraban y cuya existencia afirmaban? Entonces no tendrán una excusa alguna y solo se les ocurrirá decir para liberarse del castigo Juramos por Alá, nuestro Señor, que no adorábamos a nadie fuera de él. Observa, oh Muhammad, cómo se mienten a sí mismos y cómo aquello que habían inventado desaparece y no los beneficia en nada. يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين entre ellos hay quienes te escuchan cuando recitas el Corán, mas siguen sus pasiones y no tienen la intención de seguir la verdad. Y hemos sellado sus corazones y no pueden comprenderlo. Y hemos ensordecido sus oídos. Y aunque vieran todas las pruebas sobre la veracidad de Muhammad, no creerían en ellas. Y cuando vienen a ti para discutir contigo, Oh Muhammad, quienes rechazan la verdad dicen: Esto no son más que viejas leyendas. E impiden a los demás seguir a Muhammad y ellos mismos se alejan de él no hacen sino destruirse a sí mismos aunque no se dan cuenta ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين Si pudieras verlos cuando se encuentren frente al fuego, entonces dirán Ojalá pudiéramos regresar a la vida terrenal. No desmentiríamos las aleyas y las pruebas de Alá y seríamos de los creyentes. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون No será así. El día de la resurrección se manifestará ante ellos lo que ocultaban con anterioridad en la vida terrenal acerca de su rechazo a la verdad y si regresaran a la vida mundanal volverían a lo que se les había prohibido y son unos mentirosos cuando dicen que de volver creerían y dicen no hay más que esta vida terrenal y nunca resucitaremos ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Si pudieras verlos cuando se hallen frente a su Señor oh Muhammad, Allah les dirá: ¿Acaso no es esto cierto, la resurrección? Dirán: Por nuestro Señor que sí. Entonces él les dirá: Sufran pues el castigo por lo que negaban. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون Quienes nieguen el encuentro con Allah el día de la resurrección saldrán perdiendo Y cuando la hora de la resurrección les llegue de improviso, dirán: Ay de nosotros por habernos despreocupado de ella. Y llevarán la carga de sus pecados sobre las espaldas. Mas la morada de la otra vida en el paraíso es mucho mejor para los piadosos. ¿Acaso no reflexionan? قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون Sabemos que lo que dicen quienes rechazan la verdad de entre tu gente te entristece, oh Muhammad. Sin embargo, no es a ti a quien niegan, tachándote de mentiroso, sino que más bien lo que niegan los injustos son las aleyas de Allah. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Los mensajeros que te precedieron también fueron desmentidos, pero soportaron con paciencia que los negaran y acosaran hasta que les llegó nuestro auxilio. Nadie puede alterar la palabra, promesa de Allah. Y ciertamente has recibido noticias sobre los mensajeros que enviamos con anterioridad y tienes un buen ejemplo en ellos y un consuelo. كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Y si te resulta difícil aceptar su rechazo, oh Muhammad, si puedes encontrar un túnel bajo tierra o una escalera para llegar al cielo y traerles una prueba, hazlo. Si Allah hubiese querido, los habría guiado a todos. No seas pues de los ignorantes. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون Solo responden a tu llamada a la fe quienes realmente escuchan y quienes rechazan la verdad son como los muertos que son incapaces de escuchar y Allah los resucitará y después retornarán a él para ser juzgados وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون y dicen los idólatras obstinados de rechazar la verdad ¿Por qué no ha descendido sobre Muhammad un milagro de su Señor? Diles, oh Muhammad, ciertamente Allah tiene poder para hacer descender un milagro, pero la mayoría de ellos no lo saben. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون Y no hay animal sobre la tierra ni ave que vuele con sus alas que no forme comunidades como ustedes. No hemos descuidado nada en nuestro registro. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم Y quienes desmienten nuestras pruebas o nuestra revelación están sordos y mudos, vagando en las tinieblas, porque no oyen, no dicen ni ven la verdad y no pueden escoger el buen camino. Allah extravía a quien quiere por rechazar la verdad y guía a quien quiere hacia el camino recto. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين Diles, oh Muhammad, Díganme, ¿suplicarían a otro que no fuera Alá si les llegara su castigo o la hora de la resurrección, si es que son veraces? No, le suplicarían a él, y si él quisiera, apartaría de ustedes el mal por el cual le ruegan y olvidarían lo que adoran fuera de él. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون Y ciertamente enviamos mensajeros a comunidades anteriores a ti, oh Muhammad, e hicimos que sus gentes sufriesen hambre y enfermedades tras desmentir a sus profetas, para que se volvieran a Alá con humildad. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Pero cuando les llegó nuestro castigo, no se volvieron a nosotros con humildad, sino que sus corazones se endurecieron, y el demonio les hizo ver lo que hacían como bueno. فلما نسوا ما ذكروا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتةً اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون Y cuando olvidaron lo que se les había recordado, abrimos para ellos las puertas de todas las bendiciones. Y cuando se alegraron por lo que habían recibido, los sorprendimos con nuestro castigo y se sumieron en la desesperación. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين Y así es como fue exterminado completamente el pueblo injusto. Y alabado sea Allah, Señor de toda la creación. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون Dí a tu gente, oh Muhammad, díganme: Si Alá les arrebatase el oído y la vista y les sellara los corazones, ¿qué divinidad fuera de Alá podría devolvérsela? Observa cómo les explicamos las pruebas de la unicidad de Alá y cómo ellos, no obstante, se apartan y las rechazan. قل ارايتكم ان اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون Diles, ¿qué opinarían si el castigo de Alá llegara de improviso o lo vieran venir? ¿Acaso serían destruidos otros que no fueran los injustos? وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Y no enviamos a ningún mensajero a no ser que sea como portador de buenas nuevas a quienes creen y como amonestador a quienes rechazan la verdad Quienes crean en los mensajeros y obren rectamente no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán jamás afligidos. Pero quienes nieguen nuestras revelaciones y pruebas serán castigados por haber rechazado la verdad y haberse revelado desobedeciéndonos. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون Diles Oh Muhammad, yo no les digo que están en mi poder las provisiones con las que Allah los sustenta, ni que tengo conocimiento del gaib que solo Allah conoce, ni que soy un ángel. Tan solo sigo lo que me ha sido revelado. Diles: ¿Acaso puede compararse el ciego, aquel que no quiere ver la verdad y la rechaza, con el vidente, el creyente ¿Es que no reflexionan? وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Y advierte mediante el Corán a quienes temen ser reunidos ante su Señor para ser juzgados. Ese día no tendrán fuera de él quien los proteja, ni quien interceda por ellos. Puede que así sean piadosos. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Y no eches de tus asambleas a los débiles y pobres de entre los creyentes que imploran y adoran a su Señor por la mañana y por la noche buscando su beneplácito. No te corresponde pedirles cuentas de lo que hacen, ni a ellos les corresponde pedirte cuentas de lo que tú haces. Y si los echaras, serías entonces de los injustos. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين y de esta manera hemos puesto a prueba a unos hombres por medio de otros para que los ricos que rechazan la verdad digan son esos los débiles y pobres a quienes Alá ha agraciado de entre nosotros haciendo que sean los primeros en abrazar el Islam ¿Acaso Alá no sabe mejor quiénes son los agradecidos para guiarlos? واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم Y si vienen a ti quienes creen en nuestras aleyas y en nuestras pruebas diles la paz esté con ustedes su Señor se ha prescrito a sí mismo la misericordia ciertamente quien de ustedes obre mal por ignorancia y después se arrepienta y actúe con rectitud que sepa que Allah es indulgente y misericordioso وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Y así es como explicamos con detalles las pruebas de la verdad y nuestras aleyas para que se manifieste el camino de los transgresores que se oponen a la verdad. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Diles, oh Muhammad, se me ha prohibido adorar lo que ustedes invocan en vez de Allah. Diles, no sigo sus pasiones, de lo contrario me extraviaría del buen camino y no estaría entre los guiados. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين Diles, yo me baso en una clara prueba de mi Señor, pero ustedes la niegan. No está en mi poder lo que ustedes piden con tanto apremio, el castigo. Allah es quien los juzgará. Él dice la verdad y es el mejor juez. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين Diles, si estuviera en mi poder lo que ustedes piden con tanto apremio, todo habría quedado decidido entre nosotros. pues ya lo habrían recibido. Pero Alá es quien mejor conoce a los injustos. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين Y él tiene las llaves del conocimiento absoluto que solo él posee. y conoce todo lo que existe en la tierra y en el mar. No cae una hoja de un árbol sin que él lo sepa, y no hay semilla en la oscuridad de la tierra, ni nada húmedo o seco que no conste en un claro registro. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Él es quien toma sus almas por la noche cuando duermen y sabe lo que han hecho durante el día. Después se las devuelve para que completen el plazo de vida que ha decretado para ustedes. Luego retornarán a él el día de la resurrección y les informará sobre lo que hicieron durante la vida mundanal. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون Y él es el dominador supremo sobre sus siervos y envía sobre ustedes ángeles que registran todas sus acciones hasta que a uno de ustedes le llega el momento de la muerte Y entonces el ángel encargado de esta junto con sus asistentes toman su alma sin descuidar su deber. Después, toda la creación retornará a Alá su verdadero Señor, el día de la resurrección. Ciertamente, suya es la decisión, y él es el más rápido juzgando. تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين Diles ¿Quién los libra de las tinieblas de la tierra y del mar cuando le imploran abiertamente y en secreto diciendo Si Allah nos salva de esta situación seremos agradecidos قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون Diles, Allah es quien los libra de dicha situación y de toda adversidad. Sin embargo, ustedes adoran a otros fuera de él. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون Diles Él tiene poder de enviarles un castigo procedente del cielo o de la tierra de confundirlos en sectas y de hacer que sufran su propia violencia luchando unos contra otros Observa cómo explicamos las pruebas de nuestro poder para que comprendan. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل Pero tu pueblo, oh Muhammad, niega el Corán a pesar de que es la verdad. Diles: No soy su custodio y no soy responsable de lo que hacen. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون Todo lo que ha sido prometido ocurrirá y pronto lo sabrán. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين Y si ves a quienes se dedican a hablar mal y a burlarse de nuestras leyes, el Corán, aléjate de ellos hasta que cambien de conversación. Y si el demonio hace que te olvides, no permanezcas en compañía de la gente injusta una vez te acuerdes. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون Quienes temen a Allah no son responsables de lo que hace dicha gente injusta. Pero su deber es exhortarlos para que alcancen el temor de Allah y dejen de burlarse. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر فذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون Y deja a quienes toman su religión como juego o diversión y han sido seducidos por la vida mundanal. Y exhórtalos por medio del Corán para que nadie se exponga a la destrucción por las acciones que ha cometido. pues no tendrá fuera de Alá ni protector ni intercesor. Y aunque ofreciera todo lo que pudiera para librarse del castigo, no le sería aceptado. Esos son quienes se han entregado a su propia destrucción por lo que cometieron. Tendrán agua hirviendo por bebida y un doloroso castigo por lo que negaban. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين Diles invocaremos fuera de Alá aquello que no puede ni beneficiarnos ni perjudicarnos, retrocediendo sobre nuestros pasos después de que Alá nos ha guiado? En tal caso, seríamos como aquel a quien los demonios han extraviado y confundido y camina errante por la tierra, a pesar de tener compañeros que lo llaman al buen camino diciéndole: Ven con nosotros. Di: el camino de Allah es el verdadero camino y se nos ha ordenado someter completamente nuestra voluntad al Señor de toda la creación.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 Y el día de la resurrección dirá: sé y será. Y de esta manera se establecerá al instante dicho día. Su palabra siempre se cumple. Suyo será el dominio el día en que suena el cuerno anunciando la resurrección. Conoce todo cuanto se escapa a los sentidos del hombre y lo que éste presencia. Y él es el sabio, quien está informado de todas las cosas. Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Abraham dijo a su padre Azar, ¿Tomas ídolos como dioses? Ciertamente, te veo a ti, a tu pueblo, en un claro extravío. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين Y así mostramos a Abraham los reinos de los cielos y de la tierra para que fuera de quienes creen con convicción. فلما فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين Y cuando la noche lo cubrió con su oscuridad, vio una estrella y dijo, Esto es mi Señor. Mas cuando desapareció dijo: No amo lo que se desvanece. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين Y cuando vio aparecer la luna dijo: Este es mi Señor. Mas cuando se ocultó dijo: Si mi Señor no me guía, seré de los extraviados. فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء Y cuando vio salir el sol dijo, Esto es mi Señor, es más grande que todo lo demás. Mas cuando se puso dijo, Pueblo mío, no tengo nada que ver con lo que ustedes adoran. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين Consagro mi adoración pura y sincera a quien ha creado los cielos y la tierra, y no soy de los idólatras. وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون Pero su pueblo se puso a discutir con él. Abraham dijo, me discuten acerca de Alá cuando él me ha guiado? No temo lo que adoran fuera de él, pues nada puede sucederme a menos que mi Señor lo quiera. El conocimiento de mi Señor abarca todas las cosas. ¿Es que no reflexionan? وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ¿Y cómo iba a temer lo que adoran fuera de él cuando ustedes no tienen miedo de adorar a otros sin ninguna autoridad o prueba por parte de Alá? ¿Quiénes tienen más razón para sentirse seguros, ustedes o yo, si es que en verdad lo saben? الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون Quienes crean y no mezclen la fe con la idolatría, esos son quienes estarán a salvo del castigo y estarán guiados. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم Ese fue el argumento que le concedimos a Abraham frente a su pueblo. Elevamos el rango de quien queremos. Ciertamente, Alá es sabio y tiene conocimiento de todas las cosas. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين Y le concedimos a Isaac y a este le concedimos a Jacob. A ambos los guiamos y guiamos con anterioridad a Noé. Y de entre su descendencia guiamos a David, a Salomón, a Job, a José, a Moisés y a Aarón. Así recompensamos a quienes hacen el bien وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين Y también guiamos a Zacarías, a Juan, a Jesús y a Elías, Ilías. Todos fueron rectos y virtuosos. واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين y a Ismael, a Eliseo, a Jonás y a Lot. Y a todos ellos los favorecimos por encima de los demás hombres de su tiempo, haciéndolos profetas. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Y también escogimos como profetas y guiamos hacia el camino recto algunos de sus antecesores, hijos y hermanos. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون Ese es el camino de Allah, hacia el cual guía a quien quiere de entre sus siervos. Y si adorasen a otros fuera de él, las buenas acciones que hubiesen realizado serían invalidadas. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلوا Esos son aquellos a quienes les concedimos escritura y sabiduría, comprensión de la religión, y a quienes hicimos profetas. Y si los idólatras de la Meca rechazan todo ello, lo confiaremos con toda seguridad a otras gentes que no lo rechazarán. اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين Allah guió a esos profetas. Sigue pues su ejemplo, oh Muhammad. y di a tu gente no les pido una remuneración por transmitirles el Corán este no es sino una exhortación para los mundos de los hombres y de los yin. حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Pero algunos judíos no han valorado ni exaltado a Alá como merece y dicen Alá no ha revelado nada a ningún ser humano Diles oh Muhammad ¿Quién reveló entonces el libro que trajo Moisés cuando él era una luz y una guía para los hombres? Lo dividieron en pergaminos y mostraron algunos, mientras que ocultaron muchos de ellos y se les enseñó lo que no sabían ni ustedes ni sus padres. Diles: Alá es quien lo reveló. Luego, déjalos que disfruten de sus vanas discusiones. مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون Y este Corán es un libro bendito que te hemos revelado y que confirma lo que fue revelado con anterioridad para que adviertas con él, oh Muhammad, a los habitantes de la Meca y sus alrededores.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 y quien dice haré descender una revelación como la de Alá si pudieras ver a los injustos cuando se encuentren en la agonía de la muerte y los ángeles extiendan las manos hacia ellos diciéndoles entreguen sus almas hoy recibirán un castigo humillante por haber mentido acerca de Allah y por haber sido arrogantes negándose a seguir sus aleyas y sus mensajeros verías algo terrible. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون y se les dirá con reproche el día de la resurrección. Y en verdad han retornado a nosotros solos, del mismo modo en el que fueron creados la primera vez, y han dejado atrás todo lo que les concedimos en la vida terrenal. Y no vemos que los acompañen aquellos ídolos que iban a ser sus intercesores y que, según decían, compartían el derecho a ser adorados con Alá se ha cortado toda relación entre ustedes y quienes afirmaban que intercederían por ustedes han desaparecido Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy dhalikumullah ذلكم الله فأنا تؤفكون Alá es quien hace que las semillas de las plantas y el hueso del dátil y de otros frutos se abran y germinen en la tierra. Hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Ese es Alá. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad? El Él es quien provoca la aurora y ha establecido la noche para el descanso y el sol y la luna para poder medir el transcurso del tiempo tal es el decreto del poderoso el omnisciente وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون y él es quien ha establecido para ustedes las estrellas para que se puedan guiar en la oscuridad de la tierra y del mar. Ciertamente, hemos explicado las pruebas de nuestro poder para las gentes que saben reconocer la verdad. نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم Y él es quien los ha creado a partir de un solo ser, Adán, y ha decretado para ustedes un lugar de residencia en el útero y un lugar de almacenamiento en la columna vertebral.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 Y de los brotes de las palmeras hacemos que surjan racimos de dátiles suspendidos de fácil alcance y hacemos surgir campos de viñedos, olivos y granados similares en sus hojas, pero diferentes en los frutos que producen. Observen sus frutos cuando aparecen y maduran. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Alá para las gentes que creen. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون Y no obstante, adoran a los jinn equiparándolos con Allah cuando él es quien los ha creado y atribuyen falsamente a Alá hijos e hijas sin tener ningún conocimiento sobre ello. Glorificado y exaltado sea. Él está muy por encima de lo que le atribuyen. بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Él es quien ha creado de la nada los cielos y la tierra. ¿Cómo podría tener un hijo cuando no tiene compañera? Él ha creado todas las cosas y tiene conocimiento de todo. Así es Allah, su Señor. Nadie ni nada, excepto Él, tiene derecho a ser adorado. Él es el creador de todas las cosas. Adórenlo, pues, y todo está bajo su cuidado. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير Nadie puede verlo en esta vida, pero él puede verlo todo. Y él es sutil y quien está informado de todas las cosas. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ Diles a los idólatras, oh Muhammad, les han llegado pruebas claras de su Señor para que distingan el buen camino del extravío. Quien las vea y crea en ellas lo hará en su propio beneficio y quien no quiera verlas se perjudicará a sí mismo. Y yo no soy responsable de sus acciones. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Y del mismo modo que les hemos mostrado en el Corán las pruebas de la unicidad de Allah, les aclaramos en diversas maneras nuestras aleyas, para que quienes te desmienten digan: Lo que recitas lo has aprendido de los judíos y cristianos. Y para explicarlas con claridad a las gentes que saben que es la verdad. Sigue lo que tu Señor te ha revelado, oh Muhammad. Nada ni nadie excepto Él tiene derecho a ser adorado. Y aléjate de los idólatras. ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل Si Allah hubiera querido, no habrían adorado a otros fuera de él. Y tú no eres su custodio ni tienes el control de sus asuntos. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Y no insultes a las divinidades que quienes rechazan la verdad adoran fuera de Alá, para que no insulten a Alá en respuesta por resentimiento e ignorancia. Y del mismo modo que hemos hecho que las malas acciones de dichos idólatras les parezcan buenas a sus ojos como castigo por su mala elección, embellecemos a cada comunidad que rechaza la verdad sus acciones para que crean que obran bien y continúen extraviados Después retornarán a su Señor y él les informará sobre lo que hacían. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم ايه ليؤمنن بها قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون Y quienes rechazan la verdad juran solemnemente por Alá que creerían si les llegara un milagro. Diles, oh Muhammad, los milagros están en el poder de Alá. Solo él puede enviarlos. Y sepan, oh creyentes, que aunque les llegase un milagro, ellos no creerían. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون Y apartaremos sus corazones y sus ojos de la verdad, haciendo que no puedan comprenderla ni verla, por no haber creído en ella la primera vez y dejaremos que persistan en sus transgresiones extraviados y desorientados ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون Y si hiciéramos que los ángeles descendieran sobre ellos les hablaran los muertos para informarles de la verdad y reuniésemos todas las cosas que solicitan ante sus ojos no creerían a menos que Allah quisiera no obstante la mayoría de ellos ignoran la verdad وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Y del mismo modo que te hemos puesto a prueba con enemigos de entre los idólatras, oh Muhammad, hemos asignado a todos los profetas como prueba enemigos los demonios de entre los hombres y los jinn que se susurran entre ellos bellas palabras llenas de engaño para desviar a quienes las oyen. Y si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Déjalos solos, pues, con las mentiras que se inventan. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون Y tu Señor permite que esto suceda para que los corazones de quienes no creen en la otra vida se inclinen hacia esas palabras, se contenten con ellas y sigan cometiendo lo que cometen y sean castigados por ello.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 Aquellos a quienes entregamos las escrituras, los judíos y los cristianos, saben que el Corán desciende de Allah con la verdad. No seas pues de los que dudan sobre ella. La palabra de tu Señor se ha cumplido con toda verdad y justicia, pues todos sus mandatos y decisiones son justos. Su palabra es inalterable. y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون Y si obedecieras a la mayoría de quienes están en la tierra, te desviarían del camino de Allah. Solo siguen conjeturas y no hacen más que mentir. Ciertamente, tu Señor sabe bien quiénes extravían de su camino y quienes están bien guiados. Y coman de los animales sobre los que se ha mencionado el nombre de Allah al ser sacrificados, si de verdad creen en su revelación. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين ¿Y por qué no habrían de comer de los animales sobre los que se ha sido mencionado el nombre de Allah cuando él les ha detallado todo lo prohibido para ustedes, salvo en caso de verse obligados por necesidad? Sin embargo, muchos se extravían al seguir sus malos deseos sin conocimiento haciendo lícito lo ilícito y viceversa. Tu Señor es en verdad quien mejor conoce a los transgresores. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون Y eviten todo pecado, tanto el que realizan abiertamente como en secreto. En verdad, quienes pequen serán retribuidos el día de la resurrección de acuerdo con lo que solían cometer. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون Y no coman de los animales sobre los que no ha sido mencionado el nombre de Allah al ser sacrificados, pues sería una abominación. Y, ciertamente, los demonios susurran a sus seguidores que discutan con ustedes sobre ello. Pero si los obedecieran, serían de los idólatras. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون ¿Acaso quien estaba muerto confuso o extraviado y le dimos vida, fe y le otorgamos una luz, el Corán, para caminar con ella entre la gente, puede compararse con quien se halla en las tinieblas de la ignorancia y del extravío y no puede salir de ellas? Así es como las acciones de quienes rechazan la verdad han sido embellecidas a sus ojos y se han dejado seducir por ellas pensando que obran bien. وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون Y así es como hemos establecido en cada ciudad malhechores que conspiran en ellas para apartar de la fe a los creyentes. pero solo conspiran en su contra pues Alá no deja que sus planes triunfen y los castigará por ello aunque no se dan cuenta واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Y si les llega a los idólatras de la Meca una prueba de la veracidad del profeta dicen No creeremos hasta que recibamos lo que recibieron los mensajeros de Alá hasta que los ángeles nos traigan un mensaje de Alá como el que han recibido los mensajeros Alá sabe bien a quién encomendar su mensaje Los idólatras que decían tales palabras serán humillados por Alá y recibirán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 Ciertamente, hemos explicado con detalle las pruebas sobre su veracidad o nuestras aleyas a las gentes que meditan. Esos obtendrán una morada de paz en el paraíso junto a su Señor. y él los protegerá y ayudará como recompensa por las buenas acciones que solían hacer. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله Y menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que Allah los reunirá a todos y les dirá: Oh jin, ciertamente han extraviado a muchos hombres, haciendo que los sigan. Sus aliados de entre los hombres dirán: Señor nuestro, nos hemos beneficiado los unos de los otros, pero ahora ha llegado el momento que habías decretado para nosotros, el día de la resurrección. Alá dirá: El fuego será su morada y allí permanecerán eternamente, excepto quienes Alá quiera. En verdad, Alá es sabio y conoce todas las cosas. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون y así es como concedemos poder a unos injustos sobre otros por lo que han cometido يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين Alá les dirá el día de la resurrección. Comunidades de jin y de hombres, ¿acaso no les llegaron mensajeros de entre ustedes que les recitaban mis revelaciones y les advertían acerca de su encuentro conmigo en este día? Dirán: Sí, testificamos en nuestra contra. La vida mundanal los sedujo y el día de la resurrección testificarán en contra suya que rechazaron la verdad en la tierra. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون Y Alá hará que testifiquen en su contra que no siguieron a los profetas que él les envió, porque tu Señor no destruye ningún pueblo por ser injusto, sin haber advertido antes a sus gentes mediante sus mensajeros. Y todos tendrán distintos grados de recompensa de acuerdo con lo que hayan realizado. Y Alá no deja pasar por alto lo que hacen. وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذريه قوم اخرين Y tu Señor es el único que no necesita nada de nadie y está lleno de misericordia. Si quisiera, los haría desaparecer y haría que los sucedieran quienes él deseara del mismo modo que los creó a partir de la descendencia de pueblos que los precedieron Ciertamente lo que les ha sido prometido sucederá y no podrán hacer nada por impedirlo قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالمون Di a tu gente, oh Muhammad, pueblo mío, continúen obrando según su manera, que yo obraré según la mía. Ya sabrán quién tendrá un buen final en la otra vida. Ciertamente, los injustos no triunfarán. وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون Y los idólatras de la Meca asignan a Allah parte de las cosechas y de los rebaños que él mismo ha creado diciendo Esto es para Alá según sus pretensiones y esto para las divinidades que adoramos fuera de él no obstante lo que asignan a las divinidades no le llega a Alá mas lo que asignan a Alá sí llega a las divinidades que adoran qué malo es lo que deciden وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون es como muchos de los demonios a los que obedecen los idólatras engañan a estos para que les parezca bien matar a sus hijos con el fin de provocar su destrucción y de confundirlos en su religión y si Alá hubiese querido no lo habrían hecho déjalos pues oh Muhammad con las mentiras que inventan وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون Y dicen siguiendo sus propias invenciones Estos animales y estas cosechas son sagrados solo pueden comer de ellos quienes nosotros queramos y se prohíben a sí mismos montar y usar para la carga algunos animales y sobre otros no mencionan el nombre de Alá cuando los sacrifican mientras que sí invocan el nombre de sus ídolos y atribuyen tales mandatos a Alá él los castigará por las mentiras que inventan وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم Y Lo que hay en el vientre de estos animales, la cría, es solo para los varones y está prohibido para nuestras mujeres. Pero si la cría nace muerta, ambos pueden compartirla y comer de ella. Alá los castigará por lo que falsamente le atribuyen. Ciertamente, él es sabio y tiene conocimiento sobre todas las cosas. اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين En verdad, quienes maten a sus propios hijos por no hacer uso de la razón y por ignorancia, y se prohíban a sí mismos lo que Alá les ha concedido como sustento, atribuyéndole a él tales mandatos, causarán su propia perdición. Se habrán extraviado del camino y no estarán bien guiados. وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا Y él es quien ha creado jardines donde hay plantas que se sostienen sobre emparrados y otras que se sostienen por sí solas. Y ha creado las palmeras y diferentes tipos de cereales de sabores distintos, los olivos y los granados, con frutos parecidos en la forma y diferentes en el sabor y en el olor coman de sus frutos cuando maduren y entreguen lo correspondiente en caridad cuando los recolecten y no derrochen ciertamente él no ama a los derrochadores كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Y entre los animales de rebaño unos les sirven para la carga y otros son más pequeños y les proporcionan distintos beneficios carne leche o lana coman de los alimentos que Alá les ha concedido como sustento y no sigan los pasos del demonio en verdad él es para ustedes un enemigo declarado ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم نبئوني بعلم إن كنتم صادقين Los animales de rebaño son ocho. Cuatro de ellos son la pareja de ovinos, macho y hembra, y la pareja de caprinos, macho y hembra. Di a quienes prohíben lo que Alá ha hecho lícito, oh Muhammad. Alá les ha prohibido los machos, las hembras o lo que contienen los vientres de estas, las crías, hablen con conocimiento si es que son veraces. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين ۖ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ۖ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين Y los otros cuatro son la pareja de camélidos, macho y hembra, y la pareja de vacunos, macho y hembra Di a quienes prohíben lo que Alá ha hecho lícito, oh Muhammad. Alá les ha prohibido los machos, las hembras o lo que contienen los vientres de estas, las crías? ¿Acaso Alá se los ordenó y fueron testigos de ello? ¿Y quién es más injusto que quien sin basarse en ningún conocimiento atribuye mentiras a Alá para desviar a la gente de la verdad? Ciertamente, Alá no guía a los injustos. اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميته إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ۖ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم Diles No encuentro nada que esté prohibido comer entre lo que me ha sido revelado que no sea la carne del animal hallado muerto la sangre que emana o la carne de cerdo pues todo él es impuro o lo que inmoralmente se sacrifique a otro que no sea Alá. Pero quien se vea en la obligación de comer de lo prohibido por extrema necesidad, sin intención de pecar o transgredir, que sepa que tu Señor es indulgente y misericordioso. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون Y prohibimos a los judíos todo animal rumiante cuya pezuña no estuviera dividida y les prohibimos la grasa de la vaca y de la oveja salvo la adherida al lomo del animal a las entrañas o a la que está mezclada con el hueso así es como los castigamos por su rebeldía y somos veraces en lo que te informamos oh Muhammad كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين Y si los judíos e idólatras te desmienten, oh Muhammad, diles: Su Señor está lleno de misericordia, pero su castigo no se aparta de los pecadores incrédulos una vez se abate sobre ellos. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون Los idólatras dirán: Si Alá hubiese querido, ni nosotros ni nuestros padres habríamos adorado a nadie fuera de él y no habríamos prohibido nada contra su voluntad. Quienes los precedieron también desmintieron a sus mensajeros del mismo modo hasta que recibieron nuestro castigo. Diles, oh Muhammad, ¿Tienen alguna prueba de lo que dicen que pueden mostrarnos? No siguen sino conjeturas y no hacen más que mentir. قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين Diles La prueba definitiva de la verdad que acaba con sus conjeturas está en poder de Allah y si él hubiese querido los habría guiado a todos قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون Diles presenten a sus testigos que afirman que Allah prohibió lo que dicen si lo confirman no le creas ni le des la razón y no sigas los deseos de unas gentes que han desmentido nuestras aleyas y nuestras pruebas, que no creen en la otra vida y que adoran a otros fuera de su Señor y a quienes equiparan con él. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Diles Vengan que les diré lo que su Señor les ha prohibido les ha prohibido adorar a otros fuera de él y les ha ordenado tratar bien a sus padres les ha prohibido matar a sus hijos por miedo a la pobreza nosotros los proveemos así como a ellos les ha prohibido cometer cualquier inmoralidad en público o en privado y acabar con la vida que Alá ha hecho sagrada, salvo con una justificación. Esto es lo que Alá les ordena para que reflexionen. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون Y no toquen los bienes de los huérfanos, ustedes, sus tutores, a menos que sea para beneficiarlos, mientras no alcancen la suficiente madurez, pues entonces tendrán que devolvérselos. Midan y pesen los productos con los que comercien con equidad y no hagan trampas No exigimos a nadie por encima de sus posibilidades. Y no pediremos cuentas si alguien se equivoca. Si dan testimonio, sean justos, aunque éste pueda perjudicar a un pariente cercano. Y cumplan los mandatos de Alá. Esto es lo que él les ordena para que reflexionen y se enmienden. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Ciertamente, este es mi camino recto. Síganlo, pues. y no sigan otros porque se separarían y se alejarían del camino de Allah. Esto es lo que él les ordena para que sean piadosos. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون Después concedimos a Moisés el libro la Torá completando así nuestro favor sobre quienes habían obrado con rectitud de entre su pueblo como explicación detallada de todos los asuntos relacionados con la religión, como guía y como misericordia para quienes creyeran en el encuentro con su Señor el día de la resurrección. Y este libro que hemos revelado, el Corán, es un libro bendito Síganlo, pues, y tengan temor de Alá, obedeciéndolo y alejándose de lo que él prohíbe, para que se apiade de ustedes. أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين Y lo hemos revelado para que no puedan decir ustedes que rechazan la verdad solo recibieron la revelación dos comunidades anteriores a nosotros los judíos y los cristianos y nosotros no tenemos conocimiento de lo que estudiaron pues no fueron reveladas en nuestra lengua أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Y lo hemos revelado para que no puedan decir Si hubiésemos recibido nosotros la revelación, estaríamos mejor guiados que ellos, los judíos y los cristianos. Ahora les ha llegado una clara prueba de su Señor, el Corán, una guía y misericordia de su parte. ¿Y quién es más injusto que quien desmiente las aleyas de Alá y se aleja de ellas o aparta de ellas a la gente? Quienes se alejan de nuestras aleyas e impidan que otros las sigan, recibirán por ello el peor de los castigos. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون ¿Acaso esperan a que lleguen los ángeles para tomar sus almas o a que llegue tu Señor, oh Muhammad, para juzgarlos el día de la resurrección? ¿O esperan recibir algunas señales de tu Señor acerca de la llegada de la hora final, cuando todo lo que existe en la tierra perecerá? Cuando lleguen tales señales, de nada servirá creer si no se había creído con anterioridad, ni se habían realizado buenas acciones desde la fe y de nada servirá arrepentirse entonces. Diles: Esperen a que les llegue una de esas tres cosas para ver lo que les sucede. Nosotros también esperamos. Ciertamente tú oh Muhammad no eres responsable de quienes han creado divisiones en su religión y se han separado en sectas ese asunto solo le incumbe a Allah y él les informará el día de la resurrección sobre lo que solían hacer من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون Quienes realicen una buena acción recibirán la recompensa que ésta merezca multiplicada por 10. Mas quienes realicen una mala acción solo recibirán el castigo que dicha acción merezca y no serán tratados con injusticia. انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ذي oh Muhammad, ciertamente, Alá me ha guiado hacia un camino recto. hacia la religión verdadera, la religión de Abraham, basada en la adoración pura y exclusiva a Alá. Y él no era de los idólatras. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين Di, ciertamente, mis rezos, mis actos de adoración, mi vida y mi muerte pertenecen a Alá, Señor de toda la creación. لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين Nadie tiene derecho a ser adorado excepto él. Esto es lo que me ha sido ordenado, y yo soy el primero en someter mi voluntad a él. قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون Di a los idólatras, oh Muhammad, ¿buscaría otro señor fuera de Allah cuando él es el señor de todas las cosas? Quien comete un pecado lo hace en su propio perjuicio y nadie cargará con los pecados de otro. Después retornarán a su Señor el día de la resurrección y él les informará sobre aquello acerca de lo que discrepaban. وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم Y él es quien ha hecho que se sucedan unos a otros en la tierra y ha elevado a unos por encima de otros, dándoles una mejor posición para ponerlos a prueba a través de lo que se les ha concedido. Ciertamente, tu Señor es rápido en la aplicación del castigo a quienes lo desobedecen y es indulgente y misericordioso con los creyentes